No tiene que doler, no tiene que lastimarte, no tiene que llevarte a dejar de ser tú, ni menos abandonarte. No tienes que perder por complacerle tu norte, ni renunciar a que brille con fuerza tu luz, ni quemar tu pasaporte. No te conformes con poco, que todo es posible, que para el universo eres imprescindible. Un amor de verdad no se va ni se apaga, no te deja dudar y nunca naufraga. No te nubla el sentido, pero te embriaga. Es el viento que sopla bajo tus alas. Un amor de verdad no te pide de vuelta, ni hace cuentas de quién da más de la cuenta. Es el se pone en venta y si se llega a acabar, pues al final ni era amor ni era de verdad. hay que hacer sacrificios, que luego del purgatorio viene el paraíso. Y eso nos lleva a quedarnos donde se hace daño, donde viejos amantes se vuelven extraños. Ya está bueno de víctimas y melodramas, que solo con la fricción se enciende la llama. Un amor de verdad es fuerza y combustible, esa prueba de todo profundo y te sientes que estás en la cima del mundo. Yo no sé si se encuentra una vez en la vida, solo sé que te limpia y cura las heridas. No te quiere cambiar, te hace mejor persona, te levanta del suelo y no te aprisiona. No te conformes con menos, que todo es posible, que para el universo eres imprescindible. Un amor de verdad no se va ni se apaga, no te deja dudar y nunca naufraga. No te nubla el sentido, pero te embriaga. Es el viento que sopla bajo tus alas. Un amor de verdad no te pide siempre la libertad y nunca te frena. Es como un manantial de agua clara y serena. Es caminar pies descanso sobre la arena. Un amor de verdad no sabe de juicios. Nunca busca culpables, no es como un vicio. Se levanta valiente ante los prejuicios. Es saber que hay un Dios cuando te acaricio. Y si se llega a acabar pues al final ni era amor ni era de verdad.